Добре дојдовте во Густо, нашето место за вкусни моменти. Тука се нашите најблиски, заедно да уживаме во наполитанска пица, туку што излезена од врелата фурна. Тука се и нашите пријатели, со насмевки, весели моавите и високо крената чаша вино. Вистинска наполитанска магија. Вагословена од Асоциацијата за вистинска наполитанска пица. Животот е вкусен, животот е густо.